пагорби хвиль. Чайки збивались над човнами з граєю, пронизливо скрикували. Загартовані в багатьох морських походах воїни не звертали на них уваги, а молоді зиркали вгору з деяким острахом, здригались від тих несподіваних і незрозумілих окриків. Ольг теж стежив за птахами. Які вони великі і дужі, а як легко несуть своє тіло високо в небі. Вони володарюють над морем, яке змиває пів землі, не бояться ні вихорів, ні буревію. Чому боги віддали їм небо, а людям землю? Як важко по ній ходити з мечем у руках, очікуючи, щомиті нападу, удару, і не відаєш, коли це спіткає тебе. Ось і яра. Он обернувся до молодшого брата, який лежав під щолою, на кожухах зовсім знесилений. Інколи намагався щось вимовити, але на губах булькала лише кривава піна. Ольг безгучно, самими очима запитав у Моня. Як він? Очуніє. Той скрушно похитав головою і непевно розвів руками. Він сидів біля пораненого безвідлучно, точніше, мусів сидіти, бо Олаф наказав прикурити його ланцюгом до щогли, мовляв, щоб не закортіло втекти, коли запаморочить голову запах рідної землі, бо самим їм тоді не знайти дороги до місцини, куди забіг скольд із своїми пройдисвітами. Ольг не заступився. навпаки ще й гримнув на одного кого гунора, який був ковалем у їхній дружині, щоб не Мубарівсь прикував міцно і надійно. Сам перевірив потім ланцюг, смикнув кілька разів, вдоволено гмикнув та не зауважив погляду Моня, якому не було покори і погідності. Моню самому здавалося, що підведеться він зараз на весь свій високий зріст і зірвуться зі волос гнівні слова. Але ні, похилив голову, сховав зблизько очей під повіками. Дивлячись на зіщулену постать, ніхто не міг здогадатися про думки, які рояться в цій закучленій голові, який вогонь палахкотить у худих грудях. Хоча, коли б Ольг мав аж надто гострий слух та добре розумів мову племені Моня, то почув би нас настане час. Зачекайте, настане час. Третього дня хмари низько лягли над морем, мало не торкаючись гребенів хвилі. Вітер гнав їх стрімко з півночі. Вони були холодні й чорні. День одразу пригас, але помітною шпаринкою виблискував десь аж на видноколі, що вони спішно повернули до далекого берега варяги гребли, що було сил. Прямокутне полотнище мотнулось, і здавалося, що чорне сонце на ньому ось ось зірветься, полине на небо. А на сонці тому тризуб, ніби сокіл міцними пазурами тримає його. То жінки Ольгового роду вигаптували цей знак на вітрилі щоб воїни літали по світах соколами, вражали ворогів блискавично і бужально, а ще з Дубу ж додому привозили багато. Від штурму заховалися у мілкій затоці. Воїни ледве встигли затягти човен ближче до берега, на якому щільно тіснилися могутні стовбури. Олаф пильно видивлявся якийсь час на берег, тоді висловив здогад. Це земля Естів. Колись мені доводилось бувати тут. Не дуже приязно тоді нас зустріли. Добряче довелось помахати мечами, поки відбилися, і наказав розпаліть вогнище, десятникам виставити варту. Чули? У військових походах варяги виконували наказ свого ватага швидко і беззаперечно уже через кілька хвилин. Перші полоски вогню зблиснули під купами хмизу.